radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 489 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 489 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, com sempre ens agrada presentar la gent que, que avui ens acompanya a la taula de, de la ràdio, a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que és un tiro fijo, aquest que ens arregla les màquines infernals de mil amors i que t'ensenya coses que amb 50 anys diries que no poden existir. Ell ho sap, ell, ell ho sap, és el reverendo Tecles. Què passa, guapo? Què passa, Isma? Aquí una setmana més, mano a mano, tot i que avui amb, en públic, que tenim aquí sí. sentat al meu cantó. Yeah. Qui tenim aquí al cantó? Al cantó del Ricky. Avui ha vingut l'Èlia, que feia dies que no passava per aquí, però que tenia moltes ganes de veure-la. Què tal, bonica? Com estàs? Molt bé, aquí estem. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pues sí, avui edició 489, plena, plegada de, de bons temes arranganos de música combativa, alternativa i reivindicativa per a totes vosaltres que ens escolteu i anirem... Ah, espera, i, i també tenim un altre membre del Pim Pam Pum. Que avui no, no som dos, avui som tres. No està de cos present, però, però està digitalment aquí el Pim Pam Pum. La mestra Sadi, que avui no ens pot acompanyar. Tot i que ens està escoltant en directe, molt sí, possiblement. Sí, una abraçada bonica pues sí, anirem a, a tres veus en aquesta, en aquesta edició de, del Pim Pam Pum i, i començarem, com sempre, amb la dedicatòria. Foli. Us sembla? Mireu, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment als quatre antifes i al grup de suport als quatre encausats per plantar cara al feixisme a València a l'estiu del 2021. Alguns encara ho recordareu. Fa penes 3 anys va néixer el col·lectiu neonazi Bastión Frontal, un col·lectiu que va tindre gran ressò per la seva ideologia antisemita, racista i feixista. No sols aparegueren en Madrid. També van intentar traure arrels ací, a València, en concret al local que tenim ací darrere. Gràcies al teixit veïnal es va poder parar part d'això, i per la seva proximitat al partit xenòfob Espanya 2000, també participaren en concentracions i manifestacions. Però gràcies al teixit antifeixista van poder tallar-los. El juliol de 2021, quatre antifeixistes es van trobar en aquest grupuscle d'extrema dreta a un lloc pròxim a Mestall. i després d'uns usos racistes cap a dos d'ells pel seu origen sud-americà van tindre una baralla, la policia va retindre els antifeixistes uns pocs carrers i va motivar els nazis per a que denunciaren. Quatre antifeixistes van ser detesos dies després. Ara s'enfronten a un judici on es demanen penes de presó d'entre 8 i 14 anys, a més d'una indemnització de 7.600 euros fins als 80.000 que demana la posició. El bufet que porta l'acusació és del líder d'Espanya 2000, José Luis Roberto Navarro. També conegut pel nom El Coco. Eh, I és advocat, és empresari i damunt va ser portaveu de ANELA, la major associació de proxenetes de tota Espanya. També és el propietari de l'empresa Levantina de Seguretat. L'advocada de l'acusació és la filla del Coco, i també va defensar els neonazis detinguts en l'operació Ponce. Per això demanem la teua aportació solidària. Avui som són ells quatre, però demà pot ser qualsevol. Totes nosaltres estem en la mateixa trinxera. Davant les seues idees absurdes i reaccionàries, som les que sabem que la classe obrera és diversa i vol conviure en aquesta diversitat i sempre no pesaran. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport als quatre antifes de València i al seu grup de suport. No deixeu de participar al projecte de micromecenatge Taronges Solidàries amb els quatre antifes de València que trobareu a goteo.org. Ho podeu seguir amb el hashtag antifeixisme entre totes. No passaran. No passaran, i tant que no. Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui. De, no podia ser d'una altra forma. Als quatre antifes de València, tot el nostre suport i això, i no passaran, clar que sí. Després de... Parlant una miqueta amb clau actual, després de les eleccions i tota la pesca... Bueno, va entrar... Van passant, van sí. passant. Per això, es van filtrant. Cada cop s'ha de, de teixir més el moviment per tal d'aturar aquesta, aquesta xusma. Vale, pues, eh, anem, a, anem a allò que tant ens agrada. Musiqueta de la bona? Sí, sí, sí. Qui comença avui? Començo jo, va. Vinga. Mireu, començo amb Sara Socas, periodista, cantant de hip-hop, beatboxer, rapera de freestyle i compositora nascuda a Tenerife el 1997. La Sara té diversos singles, però només un llarga durada, que es titula TFN Mat, Tenerife Madrid, i que va veure la llum el 2023. D'aquest treball us portem una cançó amb la producció musical d'Acción Sánchez, un tema que dedico molt especialment a la noia, a la meva companya de vida, que sempre que no està aquí, li dedico un tema zarrangano i li envio un fort petonet. Per a tots vosaltres, Sara Socas y su tema Spanish. Arranca el pim-pam-pum. Me llaman zorra como Zahara, ah. no dejo que se me corra en la cara, ah. mejor que corran, no se le para, ah. de España no se borra el nombre de la Sara, bastar a Bascal. Basta ya de fachas que van de cachas y son pura facha. Carcas de la banca sin cultura que se le pone dura y ni una tanda duran con muchachas que tan largas a su larva blanda y calva que se encarga de escarbar las entrañas de una España oscura que no se cura y en el tiempo perdura y que no madura y el sol encara van con corbata y en pañal. Dicen que los tiempos no acompañan, empañan las ventanas. De Santa Justa a Santa Ana, yo ni santa ni puta, una puta lesbiana, lesbianada de distancia con sus rancias banderas, ignorancia en pulseras y con el pecho pa' fuera, fuera derechos, no hay democracia, en antena tres falacias, malicia, codicia, arrogancia, por las fronteras entran pateras con sustancias, pero no hay estancia para aquel que va en patera. Si para el que vende bulos en la aristocracia, la burocracia es del de arriba, no del de fuera. Vengo de tierra, de vino, de Canarias y Madrid, del flamenco y el quejío, del río Guadalquivir, donde la puerta está abierta para el que quiera venir. A no ser que pasta no tengas, entonces una mierda para ti. A los nazis en la tele se les llama derecha y a las mujeres estrechas y feminazis, ahí crecí. Nací fémina en el país que conquistó Latinoamérica, menos Brasil. Fácil, lo tienen la farmacéutica pero no hay sesiones terapéuticas para ti. Desde Simon Freud, todas histéricas, faltos de ética y de médica en las calles de Madrid. Basto, como esta ciudad se automedica, va en auto y no medita, edita aquello que no le gusta le asusta o no le excita, pero citas con niñas sexy, sí. Póngame un sex on the beach y una cañita. Que aquel que tiene guita para pagar una bitch pone un tweet que dice que se la quita el de la paguita. Viva España y el toro de Bertín, amo a Héctor Bellerín y el arte del Guernica, a todos los cuerpos menos la Guardia Civil, los civiles en guardia cubriéndose la espalda por si estalla otra guerra civil. Caram, la Sara Socas. Tremenda, Com tremenda, tremendíssima, espectacular, amb aquest Spanish fent una radiografia bastant fidedigna de, de la merda de, de país que és com dirien aquells, eh, bona tarda i puta Espanya. I, i sí, sí, Socas també també cagant-s'hi una mica. Ben, ben fet, ben fet. Són molt de Sara Soques. Sara Soques la vaig poder veure en directe oh. al festi aquell de, de Canal Roya, a ah, Can Roya Fest, molt xulo. Allà a Saragossa, i... no? Era o Huesca o... Sí, a, a Saragossa, Saragossa va ser. I va ser una autèntica passada i la Sarasoca és una autèntica bestiada. Que guai, molt, molt guai, molt guai. Vale, pues anem amb, ara amb la primera ara cançó. Ara toca mirar la cadira buida que tenim aquí. Correcte. <laughs> I hem de posar algun dia la foto de... Hem, hem, de, ficar, hem de tenir una, una careta no? en forma de... De la Sadi o del Manolo. Molt bé, I, i, i tampoc estan ni l'Eric, ni la Noé, ni el Pau, que des d'aquí els enviem una, una forta salutació a les companyes del programa que no, que no poden estar aquí, sempre ens en recordem d'ells i sempre els hi enviem un... Tot i que la Noé m'ha dit un pajarito, una pajarita anomenada Noé... Ui ara, ui ara, ui ara el que dirà. Que sembla que vindrà dijous que ve. Això sembla. I sembla que tu no vindràs Això sembla. <laughs> Me'n vaig a colònies. It's <laughs> impossible. Molt bé, molt bé. Bon relleu. Sí, bon relleu. sí, sí, sí. Millorable. Sí, la setmana que ve estaré jo, mano, mano a mano amb la Sadi i la Noe. Correcte, correcte. Genial. I jo, si puc, escoltant-vos. Molt bé. Serà superguai. Des d'on? De des d'on? De des De, des molt bé. Sí, me'n vaig allà a un càmping a passar tres dies amb la canalla de sisè. Molt guai. Molt bé. Molt guai. Vale, doncs a veure què ens porta la Sadi, no? Anem a veure-ho. Hola, hola. Aquí la Sadi des del refugio. Pues això... Eh... Uh com veieu, bueno, com escolteu, millor dit, avui mm, no sóc present al directe, però bueno, estic en formato àudio, després el Ricky farà la seva màgia i aquí com si no hubiese passat nada, solo jo que soy una boca chanclas, però si no fuera por eso, aquí paz y después gloria. Pues això, ja, bueno, a mi ja m'agrada més estar allà perquè el, el caliu que es forma allà al directe és un altre, y estar aquí hablando yo sola en mi casa pues es una mica extraño, però bueno, pues això ho farem, ho farem perquè pugui sortir el programa i a tope perquè ja ens queda poquet perquè per a lo que se nos avecina no diré gaire més però estem al programa 489 y esto quiere decir algo. Pues re, me callo ya i comencem amb el programa. Hola Isma, hola Ricky, hola Totis, no sé si hi haurà algú més. Eh, I començo, va, avui començo, no sé si vaig segona, suposo que sí. Començo amb la meva primera ronda, amb la Bell Nine, eh, o Bell Wonder, és una rapera eh, amb origen mexicà que és nascuda a Califòrnia i afincada a Los Angeles i bueno, va començar amb això del rap ja fa uns quants anys, mm, si no he llegit malament, cap al 2015 o potser segurament abans. 2015 potser és el primer EP que va treure, però bueno, començaria abans segurament. I, i bueno, mm, la cançó es diu Mija, és una cançó que ha fet per la, per la seva filla, la dedica a la seva filla, Eh, no sé si és filla ja nascuda, futura filla... La veritat és que no he investigat molt en, en la cançó en si, però bueno, la lletra mm, l'he escoltat i, i bueno, és un encoratjament cap a la seva filla perquè mm, que creixi pues, forta i que pugui tenir una vida el mm, més planera possible, no? amb, que tingui oportunitats, que les aprofiti, que sigui feliç, bueno, totes aquestes, aquestes coses que volem tothom. I, i res, una cançó molt xula, una cançó... És un rap així amb una base molt jazz que m'agrada molt. És una cançó per seure, per disfrutar, per, per escoltar, sobretot, per acompanyar-la amb allò que més et vingui de gust en aquest moment, si un piti, si el que sigui una copa de vi, una birra, una infusió de camavilla, el que et doni la gana. <laughs> Però sobretot això, seure's i, i gaudir-la. I això, volia començar amb aquest tono de relax eh, com a primera cançó i després ja anirem pujant intensitats i pues, això, gaudible molt, molts petonets i riqui de les tecles, dale gas. Mm. the sun touches is yours. Don't focus on this place, nah. Dream bigger than anything, then focus on that race. You were meant for big. Yeah, I'm talking real loud. Got me feeling like your dad, real proud. Listen, anything boys can do, you can do better. And no man will love you more than me ever. Your mom, too, uh. Rooting for you always. Focusing on your future always take care of your brothers and sisters. You only have each other on this earth. I promise you this word. You gon' learn from all of my mistakes. I'll prepare for you to settle in for all of life's embrace. And if I ever yelled a little too much, it's cause I love you, my first daughter. No one comes above you. Doncs sí que ha començat quina suaveta. Eh? Suavitat. Eh? Quina, quina meravella. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que excel·lent, com sempre, la, la selecció musical de, de la Sadi. Excel·lent primera bala per part de, de la mestra. I, I continuem acabant ronda ara de la mà del mestre Tecles, que tira la seva primera bala. Amb què obres foc? Doncs mireu, me'n vaig cap al País Basc i us presento una banda que crec que no ha sonat aquí el Pim Pam Pum, són els Oki Di Farfalla, Di Farfalla Oki Di Farfalla que el nom és en italià, que vol dir ulls de papallona, Olé. o ull, no sé si és en plural, ull de papallona, diríem ull de papallona. No ho tinc clar. Però bueno, però són bascos i, i, i són bascos perquè, o sigui, ho, ho veureu ràpid perquè ara us porto una versió en acústic oh. d'una banda de punk com eren els Estricalla. Mítica banda de punk. Mítica bandi... Mitiquíssima bandíssima, anava a dir. <laughs> Bandíssima. I això, i els Oki di Farfalla versionen aquest tema sarrangano que es diu Cross Rock dels Estricalla. A veure què us sembla. Il temazzo. txautxia Amaren etxeko lehiotik jauzi egiten Eriotza dantzan Eta itzala gure ilargia iluntzen Zauri bat zaurian gabe doltsua bizitza zulatzen agur Begitza tarrian begi hitzaliak mina poltsikoetan jasota joan zen Iesi Iesi Iesi Iesi, Iesi. Yes, EFC. quina suavitat versionant els Estricalla espectacular. Que si escolteu la, la cançó original és una puncarrada màxima. Sí, sí, sí. I han fet aquí un, els Oki di Farfala. Oki di Farfala. Ulls de papallona. Que guai, que guai. Molt bé, fantàstica la primera balada del mestre Tecles. Continuem amb més música combativa. Comença aquesta segona ronda de la mà dels Auxili, aquesta banda rebel d'esca, raga i tocs de rap formada l'any 2005 a Ontinyent la Vall del Baida, a la Vall del Baida. Són vuit músics i les seves lletres, la majoria en valencià, van carregades de missatges reivindicatius. Denuncien la desigualtat social, la brutalitat policial, la nefasta gestió política i el sistema capitalista. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades per la Santa Salut. Oh. Les, sí, la genial rapera sabadellenca amb els seus ritmes de denúncia social i de temàtica anticapitalista, antifeixista, antiracista i feminista. Us deixem ara amb un single que van treure el 4 d'abril d'enguany, una bala que s'anomena One Shot i és una autèntica filigrana. Som-hi! salut se la canta col d'anís i cuit. Al centre van quedar per molestar i fer-se un hit eh. La taca de la corbata, l'espina al paladar, la traca quan esclata es xiqueix de la baix i censures les tànimes i me rimes molestant, l'espenta de qui aguanten un exèrcit desarmat, les veïnes del barri que venen i el veten el pai, l'espon el principal, el BDS i no alamat, el negre escaleta, alertaven guerra quan tot era pau i ara tots cridant d'auxili quan tornen els de blau. Si bufen dos one shot, brindem per les que queden, cremau tot bon salut per les que venen. Posa pedres, fes un clot, que tropecen de deberes. Ei, mera, si volen, vara tenim guardada. Ramador vera, pa cardar-los les esquenes. Quan s'ajunten sud i nord, just al centre naix el foc. Tota la penya alçant el got, bonic i fort. Feu que quede pel record quan s'ajunten sud i nord, just al centre naix el foc. que hi el sant del cop, Bonic fort, feu que quede pel record. Dulce y como una fruta, daban al feixisme se astutas. El diablo los cría y ardes y se juntan. Eso es la jungla, y fucking a los nazis y a los gambes. Estem junts en una i ens hem vingut a embrutar. Salto un torn, una a tot arreu un foc gran. Combat, lluitem arreplegats. Altre glob, one shot, brindem per les que queden. Les que queden, les que venen i un pas enrere. Crema-ho tot, bon cop, salut per les que venen. Antifeixistes contra les altes esferes. Posa pedres, fes un clot, que tropecen de debò. I do that. Delirium Tremens amb auxili i la Santa Salut i aquest tema zarrangano que acabeu d'escoltar, que acabeu de gaudir one shot. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quina, quina meravella, tu també. M Molt bé els auxili, com comentam aquí fora de micro, que la Santa Salut s'ajunti amb qui s'ajunti, eh? els que eren els de Madrid, aquells els Caos, Caos Urbano, Caos Urbano no amb sé. ella li dona igual. Ella, sí. ella va i la parteix, <laughs> sigui sola o acompanyada, i, i pelante, clar que sí. Sí, sí, la veritat és que té un, una veu ara, la Santa Salut. Molt, molt, bé. molt bé. Fantàstica la, la, la Santa Salut i fantàstics els auxili aquí al Pim Pam Pum. Continuem amb més música combativa. Ara no la tenim aquí, però Sadi, què ens portes? Vale, pues segona ronda. Ara ja sí venim ja amb més, més canyita. Ara vinc amb la Basu, i la seva cançó No voy a volver, que és una cançó que ha tret pues, la setmana passada. I pues, no sé si és avançament de nou àlbum o és cançó que forma part del, de l'àlbum... És que no sé... Mira, perdoneu-me, perquè aquesta setmana he anat una mica pues, a mi rollo i no he fet gaire investigació, la veritat. Però no sé si és mm, cançó d'un nou àlbum que ja ha tret o és avançament d'un àlbum que traurà, però bueno, la cançó és de fa una, una setmana. I res, doncs una cançó molt xula. La lletra eh, a mi m'ha fet pensar una mica que parla de la música, perquè, bueno, no ho sé, podria par parlar de qualsevol cosa, mm, podria parlar d'una persona, podria parlar mm, de la música, podria parlar, no ho sé, vale? però si parla de la música, mmm, jo no ho vull pensar perquè diu no vull a volver. Llavors, si això fos així, seria una notícia molt trista, però bueno, si és el que ella vol, pues la respetaremos. Mm, qualsevol cosa. Un temazo molt xulo, mm, el que ens acostuma la, la Basso. A més, ella també pues, fa mm, barreja no? molt amb, amb cosetes més, més actuals, no només fa aquest rap tradicional, sinó que també investiga i prova i fa cosetes i li surten molt bé. I aquesta ens ho barreja amb una miqueta de... diria que és drum and bass, no? una base així més, més electrònica. I molt bé, molt guai. Eh, espero que us agradi. És, bueno, doncs la, baso, la baso poc més a, a afegir. Ja la coneixem per aquí pel programa, per qui no la conegui que la, que la investigui per xarxes, que la investigui la, investigui la seva música, que val la pena. I res, pues, segona ronda, la baso, no voy a volver, Ricky, dale gas. miradas que buscaban libertad. Fuiste mi mejor casualidad, mi hora perfecta para despertar mi aire, mi caminar, mi lucha para poder volar. Cerré los ojos y me dejé llevar. Perdí el norte para volverlo a encontrar. Aunque no supe, no supe regresar. Bésame, bésame, bésame, bésame. Para despegar, bésame, bésame, bésame, bésame mundo y que se paren las horas, los minutos, los segundos. Marcan ese mapa solo un punto donde poder regresar si siento que me hundo. Enséñame otra vez las noches estrelladas, las playas olvidadas, a reír a carcajadas, a estar perdida y en medio de la nada y sentirme fuerte con solo una mirada. Bésame, bésame, bésame, bésame para despegar, bésame. Bésame, bésame, bésame. Y a veces se gana y a veces se aprende. A veces fui débil, a veces fui fuerte. Creí tenerlo todo solo con Y olvidé que nada es para siempre. Di un paso al frente, no supe retroceder. Cueste lo que cueste, no, no voy a volver a ser la misma que te vio crecer. Me cuesta tanto volver a creer Bésame, bésame, bésame, espectacular tema zarrangano de la mà de, de la mestra Sadi i interpretat per la Basso, brutal, la Basso, espectacular també aquí al Pim Pam Pum. Esperem que no ho deixi. No... Que siguin fake news, això. Sí, perquè... sí, sí, sí. No, estic, estic molt d'acord amb els comentaris que feia la Sadi, no? que podria parlar de la música com podria parlar d'una persona, com podria parlar de d'alguna altra moguda. Cosa. Sí. sí, i tant, i tant. Molt bé, doncs la baso basso aquí amb, amb, amb totes vosaltres, al Pim Pam Pum, en aquesta edició 489, més música combativa, acaba ronda, acaba segona ronda, encara ens queden moltes cançons a la recambra, i ara és el mestre Tecles que tira la, al final d'aquesta segona ronda. Què portes, guapo? Jo acabo la segona ronda amb la meva secció Felicitant. Fotem-li, Fotem totis! Uh. <laughs> Ai, mare meva, és que mentre el riure tonta amb, amb això, sempre. A, no, algun dia haurem de canviar. O sigui, ho portem fent com 100 programes, sí. però encara em ve la risa tonta, saps? No. <laughs> Totis, una puti vagadi. <laughs> doncs avui tinc un problema perquè no sé ben bé... Ho he trobat a xarxes com a Robert, la banda, parlo del nom de la banda, però també sé que, a, com a mínim, abans eren o continuen sent les System Failure, uh -huh. System amb, amb C, System. System. System. Val, és grup feminista i tal. Amb, Ole. no, que le, le, les temàtiques són molt d'aquest tema. Però també tenen altres temàtiques com l'antiespecisme. I, i, I és que aquesta cançó junta una mica... Bueno, de fet, és una mica contra, contra l'estètica, la pressió estètica, mm. perdó, però també l'he fotut a la secció felicitant perquè també deixa anar una frase que... Antiespecista. Antiespecista. Ant... Sí. Eh, diu... Diu alguna així com que els conills no fan servir pintallavis. Bueno, perquè de, diu que l'experimentació eh, animal és una, és una merda. No? Eh, fa, fa aquesta referència. Perquè, I... perquè fan coses eh, per, per clar, fabricar pintallavis que comporta la, no, la matança no, no només de conills. Pin, no només pintallavis, tota, totes les coses d'higiene personal, el xampu... El... Porten, porten coses animals. No és que portin, sinó que s'experimenten amb ells, per, per exemple, el xampú, per a veure si eh, fa irritar els ulls, doncs primer li foten a monos o, o a altres animals, a gossos o al que sigui. En sèrio? per a veure si... Clar, l'experimentació animal és això. Surt molt més barat i molt més a compte per una, per una empresa, com amb els medicaments, doncs proven un... Sí, això sí que ho tenia com més present, però que feien patir a un animal per veure si el puto xampo pica o no. O amb el tabaco. El, el tabaco, abans de ficar un, un, un lot a, a la venda, ho, ho proven amb animals, a veure com... Sí, és al·lucinant, però, però així és la, in, la indústria. Però no? I, I sobretot pues, això tot el que són els maquillatges, els tractaments facials i, i els potingues aquests, doncs també es, es fan servir animals per a veure quins és, que no tingui... Si irrita la pell o sí. el que sigui. Vale, I d'aquí la frase aquesta de que els conills, o no sé, ara no me'n crec que era conills, però potser era un altre animal, eh? però bueno, fa la referència aquesta de que no fan no, servir, no fan servir pintallavis mm, i això de l'experimentació, que és un, un rotllo. Doncs res, són, són Robert barra System Failure i la cançó que us porto, extreta del seu disc del 2015, Stuck, Stuck Together, porto la cançó que es diu Riots Not Diets. Anem-hi! One more time. That's how the song goes. You go one more time. I want to be archetyped. I want to be gentrified. don't need lipstick, alphabetic and shit. Riot, stop diet! Riot, stop diet! Riot, stop diet! Riot, Riot, Riot, patriarchy. Populist heteronormative patriarchy. Populist heteronormative patriarchy. clar que sí. S'ho han passat bé tocant-la. Clar, clar que sí. Al, almenys això és el que m'arribava. déu nhi Sí, sí, en acústic però escopetejades, eh? Sí. Frisqui flasca, eh? Sí, sí, sí, sí. Amb el banjo, no? Dèiem que... Sí, jo crec que és un banjo, banjo això sí, que sona, sí. Potser també hi havia la, la taula aquesta de, de rentar... Sí, hi havia més, més cosetes. I, I no només eren les dos les dos de sempre, sinó que hi havia algunes altres veus per ahir. M'ha molat la cruesa amb la que estava enregistrat el tema. O sigui, era com en directe i sonava sí. una miqueta anàrquic, però això m'ha molat. Molt guai, sí, sí, molt guai. Sí, sí. Fantàstic. Bueno, ja va amb l'espíritu de les seves lletres, sí, no? i el so i la temàtica... I el, va, tot, va, tot, junt. Va tot, junt. va tot de la mà, clar que sí. Molt bé, doncs si anem a la tercera ronda, que és la que comencem ara mateix, eh, és torn de que passin pel pim-pam-pum els Es Nebelsa, que traduït vol dir llet negra. Banda Euskaldun formada el 2007, són un total de 10 músics encapçalats per Xavi Solano. Fan barreja de reggae, ska i hip-hop i ho acompanya amb la, amb la triquitixa, l'acordió d'arrel tradicional basca. La llengua que fan servir a les seves cançons és naturalment l'euskera. Des del seu sisè treball d'estudi, que es diu Es Navi, us portem un tema titulat Mugitu Arriac, que traduït vol dir Mou les pedres i que espero que gaudiu de valent. Foli, tecles! Foli, tecles! I go te tenga Así que un kilómetro hora rasante. Oh, oh, oh, oh, oh. Puerto Estanaba al carnero, Alcalá. Oh, oh, oh, oh. Alacantedo al bolote, Garcelac. Oh, oh. Eren Es Nebelsa des del seu esnaví Naví i aquest temazo, Mugitu Arriac, espectacular aquí també al Pim Pam Pum. Bueno, bé, bé, bé. bé, bé, bé, bé Feia temps que no els portaves. Feia aquests. molt de temps que no passàvem pel pim pam pum. De fet, eh, comentàvem amb el Tecles que, i amb l'Èlia que, que aquesta cançó em recorda cançons de l'inici de, de, de la banda i que, i que per això mateix l'he portat. És del seu sisè treball d'estudi. Vull dir que ja no és de, dels inicis. Ja no és dels primers, no? I molt bé, molt bé. La veritat és que bueno, el tema zarangano de, dels Snebelcha que, que han fet les delícies durant molts anys aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, i ara li toca la Sadi, però... Però, però, però no ve sola, no. ve acompanyada. Seccionassa. obrim la secció Punky Dona. Dona. Molt bé, doncs estem en aquesta meravellosa secció eh, que tant ens agrada, la secció Punk i Dona, avui amb l'edició 125, una secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La prota d'aquesta setmana és la Jazz Angel, vocalista del grup Sex Shop Boys, que ens respon algunes preguntetes perquè la coneguem una miqueta millor. De professió, la Jazz Angel és jefa i chef del Osaka Barcelona, un restaurant de cuina japonesa a l'Hospitalet de Llobregat. I a més, compta amb un munt d'aficions com la seva mascota, que és un dragon barbudo, com diu ella, i que es diu Chicken Nugget. La cuina japonesa, també, òbviament, la música, anar a dinar fora i les bodegues cutres. En quant a les manies, ens diu que té fòbia als ascensors, als parcs d'atraccions, als hippies de Gràcia i als globus. De caràcter ens explica que el guitarrista del grup la defineix com una hooligan australiana i crec que es sent identificada amb aquesta definició i encara que no fa cap militància o activisme, com a ideologia diu que creu en la defensa de les minories. Les influències musicals de la Jazz Angel passen pel post-punk, l'ec-punk, el sweet tunes dels 70, el synth-punk, el jazz, el soul i, com no podia ser d'una altra manera, les greques. La banda on participa, els Sex Shop Boys, és un estil punk rock i metrics, que són sins de hardcore, i, bueno, resumidament, com diu ella, punk coses. Quan li preguntem pels records del primer concert, ens explica que va ser a un antro on ell havia treballat i va aprofitar l'ocasió per vengar-se d'ells donant patades al sostre quan el públic la va aixecar i que es va dedicar a beure cervesa directament dels tiradors durant tot el bolo. Després ens explica una anècdota del seu últim bolo, on es veu que es trobava fatal, mm, pel que sigui, i va acabar vomitant a l'escenari mentre repartia vodka entre el públic. Una anècdota personal que ens explica la Jess Angel, que és una ben bona, ens diu que un dia estava en una terrassa d'un hindú, d'un restaurant, on estaven menjant, i es va veure una taca a l'ombro que pensava que era salsa blanca i la va llapar, se la va menjar. Clar, seguidament es va donar que no era salsa blanca, sinó que era una cagada de colom. <laughs> bueno, suposo que va ser mm, una experiència gastronòmica interessant i finalment en parlem dels plans de futur, on, on ens diu que la seva il·lusió és continuar amb el seu negoci de menjar japonès i tocar amb la banda el pitjor xiringuito de Múrcia. Per acabar aquesta secció del Punky Dona, aquesta edició 125, com no podia ser d'una altra manera, us deixem amb un tema de la banda Sex Shop Boys, punk rock des de Barcelona, amb la Jazz Angel a la veu, el Felipe a la guitarra, el Charlie al baix i l'Esteban a la bateria. Us deixem amb el tema Brave Enough eh, i amb mil propostes de fer servir coses com a dildos per passar una bona estoneta soles o en companyia. I en aquest cas, gaudiu de la cançó i dels dildos si també voleu. Alza, alza, tremendo de Mazarrangano de les Sep Shop Boys i tremenda seccionassa de la mà de la, de la mestra Sadi i tremenda entrada de la mà del mestre Pallisser, que està aquí als estudis de Ràdio Trama. Què dius, ah. bonic? Ah. Sí, eh? Així, així vens, eh? Així vens, eh? Molt bé, acaba d'aparèixer el Palli, aquesta sempre és senyal de perill. Però, però no passa res, perquè, perquè la secció Punky Dona, per cert, no hem, no hem enviat l'agraïment a la Sex Shop Boys, moltíssimes gràcies per, per deixar-nos acostar una miqueta més a, a la vostra trajectòria i conèixer-vos una miqueta més de la mà de Jazz Angel i molt contentes de, de tota la relació que han tingut per xarxes socials. Ja sabeu on teniu una ràdio amiga, ja sabeu on teniu un programa que us recolza i també, diguem-ho, brillantment presentada per la Sadi, que ha fet una seccionassa sí, amb, la, molt bé, molt amb la Jazz Angel. Ja se l'ha fet seva la secció, sí, eh? Sí, sí, sí. Totalment. Molt bé. Molt bé. I després d'això pues, doncs, anem amb una miqueta més de, de música combativa. A veure si el Palli ens ho permet. <laughs> Però ha vingut sou, animat el noi, sí, eh? Sí, ha vingut a per totes. <laughs> doncs mireu, jo... Què portes, guapo? Jo acabo tercera ronda anant-me'n cap a Granada i us presento una banda que no sona sonat el pim-pam-pum, es diuen Adahuasca. Benvingudes. I, i extret del seu disc homònim, a la Huasca d'aquest 2023 passat, us porto una cançó que es diu Price of My Heart. Som-hi! Chou, chou, chou, chou, chou, chou, Ada <laughs> Adahuasca, Price of My Heart, des de Granada. Flipa, Hola. eh? Flipa que fossin de, de Granada. Sí, sí, sí. En anglès, yeah. aquest so una mica gomen fosquit, no? Bueno, jo es feia de Londres tranquil·lament i, i mira tu, de Granada. Fantàstica. Fantàstica l'aportació, la, fantàstica el tema zarrangano de la mà del mestre Tecles per acabar ronda. De fet, crec que estan afincats a Granada, però són, però són o membres de diferents llocs, em sembla mm. que a Barcelona, Madrid i Granada, o, o potser tots són de Granada però viuen a Barcelona i Madrid, no, no ho sé ben bé, però, però quan he buscat d'on eren, sí. doncs sortien aquestes referències. Jo això abans, sí, després porto un tema que, que també els components de, del grup també passa una cosa semblant. Ah, mira. Sí. Molt bé, doncs recordeu que el programa d'avui eh, el dediquem molt especialment als quatre antifes i al grup de suport als quatre encausats per plantar cara al feixisme a València a l'estiu del 2021. Ara i sempre, antifeixisme entre totes. No passaran. I continuant amb més música combativa, continuant amb aquesta edició 489, seguim amb més música de trinxera per oïdes dissidents, arriben Loita Armada, Loita Armada és una, són l'exèrcit guerriller de la música combativa gallega la banda la formen Gasper a la guitarra i a la veu, Neveda a la pandereta, Amos a la bateria, Maria a la trompeta i a la veu, Chiana al trombó, Ivan Bernardez al baix i Ivan Berreiro a la guitarra. Una bona colla. Són, són uns quants, sí, són unes quantes. Des del seu treball Rematou o Simulacro del 2024 us punxem ara un trallazo que porta com a títol A Nossa hora i és una puta meravella. Som-hi! Som-hi! Eren Loita Amada, no, no armada, com ja <laughs> havia dit, Loita, Loita, armada, Loita Amada. <laughs> Un altre que, cop, eh? Que no ens passi com amb Storp. Amb Storp. Storp. Mare meva, Storp. Mare meva. Eh, va ser divertit. No donem per més. A, a nostra hora, la nostra hora arribarà, evidentment, i, i bueno, aquí han quedat. Mm, crec que és la primera vegada que passàvem per aquí, però tampoc ho tinc molt clar. A mi no però... em sonava el nom, per tant diria que era la primera. Jo crec que és una banda que, que tot i que aquest eh, rem, Rematou o Simulacro és d'aquest 2024, que tenen, tenen mandanga antiga i que, i que fa, fa algun temps que hi són, però tampoc ho, ho domino gaire, aquest tema. Però sí que és veritat que la vaig escoltar i vaig pensar, hòstia, aquesta penya s'ho curren, són de Galissa, són, són penya involucrada i, i cap endavant, clar que sí. A nostra hora arribarà, clar que sí. Més música combativa, ara de la mà de la mestra Sadi, que, que tira la seva quarta bala. Estem passant l'equador de, del pim-pam-pum, si no ho hem fet ja. A veure què diu la Sadi. pues ja estem a la quarta, no? Quarta ronda. Jo ja vinc amb el Balkan, por fin. Sí, sí, no lo voy a hacer esperar más. Uh, vinc amb els Popa Sapka i la cançó FAC. Popa Sapka és un grup de Romania, que barregen Balkan amb més amb punk, amb rock, amb això que ens agrada tant. I pues això, un temita xulo de Balkan perquè us vayáis introduciendo en mi mundo i poc més a afegir. La banda ja la investigaré més, encara no he investigat gaire, però aquesta m'agrada. Dale caña a las teclas, Ricky, vamos con el Balkan. na na, ta na na na na na, na na na na. Say na na na na, ta na na na na na, na na na na. Say na na na na, ta na na na na na, na na na na. Say na na na na, ta na na na na na, na na na na. Everybody, say na na na na, ta na na na na na. Oh, yeah! yeah. Oh, yeah! Ha arribat, ha arribat el Balcan al pim-pam-pum. Tremenda, tremendíssima, la bala de la mestra Sadi, espectacular, espectacular temazo. Eh, a mi m'ha recordat una miqueta a Esnebelza, però en comptes amb l'arrel tradicional basca, amb l'arrel balcànica, gitana, etc etc. Molt guai, molt, molt bé, guai. Molt molt bé, és que excel·lent, sí, sí. excel·lent la proposta. L'hem gaudida de valent aquí als estudis mentre fèiem també la xerrada i, i arreglàvem el món però, però ens ha encantat el ritmillo que portaven, amb, amb els scratches ahí ben posats. Com es deien? Diguem-ho, si es pot. es deien, es deien, es deien, espera que l'he substituït. Um, Popa Sapka. Popa Sapka. Popa Sapka. Que crec que no havien passat mai i ojo la jarana que porten aquesta colla. O sí, eh? O sí, eh? No sé si la Sadi els havia portat. Ah, sí, eh? Hauria de buscar. Hmm. <laughs> Busco. El okay. més calent és a la Higuera. Mentre ho busques, si... No, no havien sonat. No havien, no havien sonat. sonat. Pues, doncs déu nhi avui si estem donant la benvinguda a, a força bandes, eh? Sí. Molt bé, molt De fet, bé. jo ara també faig una estrena aquí al Pim Pam Pum, em sembla. Mare meva. Es diuen... Es diuen dishes. Dishes? Com plats en, eh, en anglès. Què dishes? <laughs> si fossin de Granada... Què dixes? Pod... <laughs> Què dishes, xic? Què dishes, aquello? <laughs> Però no, aquesta penya són d'Amsterdam i extret del seu disc Call, de trucar, de trucar, de, trucar. De trucar del d'aquest 2024 us porto una cançó que es diu Nobody, Ningú. Ningú. déu nhi deixes des d'Amsterdam... S'han quedat ben tranquil·les, eh? Amb aquest no body que fa referència a, a que el, el teu propi cos és teu i de ningú més i que les opinions de... I ho enllaça també pues, amb coses el com el dret a l'avortament o... abortista bueno. i tant. Sí. Molt guai, molt guapa, molt guapa la proposta, com sempre música combativa. Perquè es fot amb els que diuen ser pro vida, però que en realitat aquesta penya són una mica turbios i dels sí. mires una mica de prop. Però vida, però <laughs> condemnen altres vides a, a coses que no volen i, i que no hauria de ser així. I tant, i tant. Vale, eh? pues... El dret a l'avortament sempre també aquí, eh, al pim-pam-pum, representat, per suposat, tot el feminisme i, i totes les lluites a nivell popular, sempre les tenem endavant. Molt bé, doncs eh, després d'aquest temazo que s'ha tret de la xistera al mestre eh, Tecles... Des d'Amsterdam, eh? sonava sí, sí, molt sí. bé aquesta penya. Sonava de lujo. Sonava de lujo, la veritat és que eh, molt bona troballa, tio. Bon molt descobriment. Sí, I sí. la veu fora de micro també comentaven que potser s'ha més... Et recordava a Cranberries. A Cranberries una miqueta, la Dolores sí. O'Roy potser eh. no tan aguda, però, però sí, déu nhi Molt bé, molt bé. Molt bé. Pues mira, pues si anem a la cinquena ronda... Ui, això ja... Ojo peligro, no? Sí, Ara comences sí. a hardcorejar una mica, Començarem a fer una manolada o sí, alguna cosa així. Sí, hardcore synth que tan engegada. Oh, sí. oh Matrix! Sí, vale. eh, ojo, eh? Ojo amb aquesta colla. Vale, vale. Matrix, que són de, de Barcelona, banda barcelonina de hardcore synth, punk, amb membres de, de França, Austràlia, Bulgària i els Estats Units, abans ho comentàvem, entre altres indrets, que és penya que ve d'altres jocs, però està aquí a Barcelona fent, fent, fent bona banda. Són Javi a la bataca, jazz a, a les veus, Quimia al baix, Olga al synth i Will a la guitarra. Com us dèiem, toca en hardcore punk salvatge inspirat en sintetitzadors sobre l'apocalipsi tècnica i la vida quotidiana. Des de la seva Demo, 22, Demo 2022, enregistrada per Juan Carlos eh, Ruitort a TZ Studio, mesclada i masteritzada per Will Killingsworth, a Dead Hair Studio, us deixem amb una gardela que es titula Dirty Work i sona que trona. Mare meva. Ara sí, trontollen els fonaments de Can Capablanca amb Matrix aquí al Pim Pam Pum des de la seva demo 2022, aquest Dirty Work déu nhi Delirium Increïble, Sí, sí, a mi sí. m'encanten, m'encanten. Li foten una, una tralla, ho fan caminar de, de luxe, de luxe aquesta colla. La veritat és que la segona vegada que passen pel pim-pam-pum tampoc els hem explotat pas gaire, no, no, no, però no, només sempre una que venen, venen per feina, eh? Venen a deixar-ho tot per, per, per, per dual, clar que sí. Molt bé, doncs després de Mètrics, ara és el torn de la mestra Sadi tirant les últimes bales, estem en penúltima ronda, el més calent és a l'Aigüera, però la Sadi ens dirà de què va tot això ara. Pues som-hi amb la penúltima ronda, ja estem acabant. No sé com van les coses per allà, per, per l'estudi, però ja intentaré escoltar-vos a la feina, si em deixen. <laughs> i, i això jo ara ja pujo més intensitat, ja he anat pujant progressivament, he fet així ja llibre d'estil, eh, pou, i ara, ara vinc amb un grupet de Barna, mm, són dos, sí, són dos només, <coughs> la Sílvia Constans i el Víctor L. Crux, i, mm, i el grup es diu Dame Àrea, vale? Eh, uh, el grup és un grup pues, bueno, de barreges d'aquestes que portem ja traient últimament, que és el post-punk, aquest que parlàvem l'altre dia també. Eh, bueno, és que definicions he trobat pues, mm, de moltes classes, eh? perquè és com una mica mm, difícil de definir. Però el que he trobat, he trobat eh, Tribal Wave, eh, EDM, EBM latino, tecnopunk, punk, punk, punk industrial o no sé, coses d'aquestes, no? Però bueno, ja us feu una idea. I bueno, és un grup que fa punk, eh, barregen mm, amb sintetitzadors, amb percussió percussió en directe metàl·lica, o sigui, és, és metal literal. <coughs> I, I això, i molt guai. També els he descobert fa poquet m'agrada molt el rollo i la cançó es diu Tu no me canviaràs, la, bueno, la letra ja l'escoltareu, no tiene pèrdida, i, i molta canya, m'agrada, m'agrada aquest rotllito, espero que a vosaltres també, i tanquem ja, bueno, no sé si tanco jo, no sé com vaig, però ja penúltima ronda i ara us presentaré el que he portat ja per acabar. Dale, Ricky. Chumba Chumba Tronador, aquí al pim-pam-pum, de la mà de la mestra Sadi, amb aquestes bèsties. Ojo, eh? Molt bé, molt bé. Hem de fitxar, ara ho dèiem, hem de fitxar per la secció sí. punky dona algú de la moguda... Synth-punk. Synth-punk. Que no? Eh? tant ens agrada, i tant, sí. i tant, sí, i tant sí, que sí. sí. Que, bueno, que també deien que potser Pol Bodeades està en aquesta línia, sí, una miqueta, Endore sí. sus vicios, sí. i, i aquesta colla que sonen també i les, i les strippers de Raola, no sé què, tam també estan en aquesta onda, no? O les de... que vaig portar la setmana passada, que eren les se sex tape o... Sí, sex, sí. sex tape, sí, eh, correcte. Eh, algo així també, sí. no? T també estan, també estan... En aquesta moguda nova. Sí. El jovent, el jovent puja fent coses increïbles. Sí, sí, tira el 5 punk així com si fossin als anys 80. Mm, sí, sí, sí. <laughs> molt guai, molt guai. Doncs pues, pues anem amb més música combativa. Ara em sembla que, que tocaves quarta ronda, cinquena, cinquena, cinquena, cinquena ronda, ja. més de tecles. Què, què portes, bonic? Doncs mireu, em vaig cap a Pensilvània, a Filadèlfia, i són, els Soji, S-O-J-I, so, Soji, suposo que es pronuncia És la primera vegada que creuem el xarco a, a, a Filadèlfia. Uh, avui? Sí, no? Potser sí, potser sí. Sí, sí hem estat molt, molt per aquí, sí. per Europa, no? Per aquí, per allà. Molt bé, com ens agrada? Com ens agrada viatjar amb la música, també? Doncs això són els Soji i extret del seu disc del 2023, Super Billions, us porto una cançó que es diu Diet Liberals. Diet Liberals. Som-hi. Soji des de Pensilvània a Filadèlfia. Mare meva. Mare meva com sona. Eh? Mare eh? meva, quin trallon de, de, de no? que, que ha tirat el mestre Tecles. Soji. Soji. I fan lletres... Fan hardcore així tope guapo i a més les lletres combatives, feministes i, i tota jo tota la pesca. Jo crec o sigui... que, no, que no coneixia la banda i m'han deixat meravellat. La veritat és que és un autèntic vendaval a nivell de grup, a nivell de veus, a nivell de tot. Molt guapa, molt guapa. Sí, sí, sí. sí, sí. déu nhi ben hardcorejada de la mà del mestre Tecles, eh, excel·lent per dig, ronda. Digna penúltima ronda, I tant, digna del mestre Manolaken, que jo crec que si ens ha escoltat ho haurà gaudit amb aquesta hardcorejada i amb l'anterior synth punk que, que és de, la que, Sadi. de la Sadi, que, que és el que li mola. O sigui que... I tant. pues a veure si gaudeix amb, amb l'última, perquè anem amb, amb les últimes ja. Última ronda. Última ronda. Em, queda, les, queda tu. Jo, mira, jo m'acomiado... M'ho he fet venir una mica difícil perquè és una banda alemanya. Ah, Slecht. Aleshores, Slecht, mira, m'ha anat Aquesta, molt... perquè crec que vam tenir Slecht. aquesta conversa la, i els havies algú els ha portat, o potser sí, és tu, possible, és possible. que vaig dir que em sembla que volia dir malament o... Dolent. Dolent. Dolent. Això. Traduït vol dir dolent. Banda punk feminista de Hanover, Alemanya, com dèiem. Ells són Inga a les veus, Haji al baix, Simon a la, a la batera i Harry a la guitarra. Les seves cançons, que compten amb riffs de guitarres violents, batecs de timbals i fortes veus, capturen perfectament l'esperit rebel del punk. M'acomiado de totis vosaltres amb un tema extret del seu segon treball. Un treball que es diu Match at que traduït vol dir no importa, i, i que ja va sortir al 2022. El tema amb el que marxo és eh, Abait Itchase, que traduït vol dir la feina fa pena, i, i ja escoltareu que és una autèntica barbaritat. Som-hi! és Abet i Chesse o Abet i Chesse o... Arbeit is Scheisse. Arbeit i Chesse. Sí, són els Schelt. I Scheisse em sembla que és merda, no? La, la, feina, la feina fa pena, és, és la traducció que he merda. trobat. Eh? O la feina és una merda. Eh. Sí, avui la veritat és que tant aquesta com l'anterior cançó que es deia que, que he punxat jo, que es deia Dirty Work, anaven encaminades a cagar-se en, en, en el Dirty treball. Dirty Work, exacte, també. Doncs pues mira, has acabat Eh, és, és com aquell que diu, i quin és, el, quin és es la nota que ets profe <laughs> i s'acosta al final de curs que estàs ja fins, a, fins com, al capdamunt. No? És com quan et diuen, i, i quina és la feina dels teus somnis? I, I tu li respons, en els meus somnis no treballo. No treballo. <laughs> és, és, és tal qual. Vale, pues ara sí que acaba aquesta edició 489, ens n'anem amb un parell de temes i amb el resum del que, del que ha donat de si sí aquesta, aquesta edició. El programa l'hem dedicat molt especialment als quatre antifes i al grup de suport als quatre encausats per plantar cara al feixisme a València a l'estiu del 2021. No deixeu de participar al projecte de micromecenatge Taronges Solidàries amb els quatre antifes de València que trobareu a goteo.org. Ara i sempre, antifeixisme entre totes que no és el, passaran. Que és el hashtag que, que podeu trobar a les xarxes, antifeixisme entre totes, i no passaran. No passaran, clar que sí. Molt bé. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Jazz Angel, veu i ànima de la banda barcelonina punk sec, eh, de la banda barcelonina de punk Sex Shop Boys. A més, a la secció Felicitant... Fotem-li! Fotem uh! Ens hem atipat de valent amb els temazos de Riot Not Diets de Robert barra System Failure. Exactament. I acabarem amb un parell de temes que el primer el tira la nostra companya Sadi des de la distància, que no hem trobada molt a faltar i que amb això s'acomiada de, de tots vosaltres, que ha estat un ple encara que sigui des de lluny poder compartir edició i, sí. que, i que vingui sempre que pugui, clar que sí. La setmana que ve la, la, la que ve. tindrem aquí. I tant que sí. Bien. Amb què t'acomiada, Sadi? Pues última ronda, ja està, ja hem acabat. bueno, no hem acabat encara, estem acabant. Eh, espero que des d'allà hagi, hagi estat bé tot, els àudios hagin sonat bé. Estic amb una veu una mica tocada encara i estic amb una mica de pressa perquè haig de marxar de feina, encara no he acabat. Eh, estic molt dispersa últimament, però bueno, i és que fer-ho així amb àudios és raro perquè, bueno, no sé, no, no acabes d'estar amb el flow de, del moment i és molt estrany. Però bueno, jo ho intento. L'últim tema, ja vull, vull tancar amb aquesta cançó perquè li vull donar la importància que ha tingut per mi fer tot aquest recull, fer tot, tota aquesta ressenya de l'àlbum de la Marilyn Flow, del... Eh, hace más de un ciclo i eh, és la quarta cançó, que és el, la quarta fase del, del cicle i, i bueno, pues, com a cançó és el que ens ha acostumat amb aquest àlbum és una cançó també molt, molt íntima, molt, molt cruda, no? molt real. Eh, a mi m'ha encantat fer això, m'ha encantat poder <laughs> portar-vos això al programa, que conegueu una mica més del que és eh, eh, ser dona, no? perquè al final bueno, ser dona amb, amb, amb sistema reproductor femení i, i comptar amb òvuls i ovaris i, i és molt interessant com ho explica ella perquè ho explica des d'una visió molt, això, molt personal i molt íntima i m'agrada molt perquè li dona la visibilitat mm, que ha de tenir també, no? que això és una realitat que ens acompanya dia a dia, és un cicle que són quatre fases però que no acaba mai, no? o sigui, acaba la quarta i comença un altre cop la primera i és un constant. Eh, a més, no és algú que acabi, jo crec, amb la menopàusia, no l'he viscut, però bueno, també he llegit sobre el tema, és un tema molt interessant, que ja es pensa que amb la menopausa ja tot això acaba i no és així, sinó que hi ha altres fases, altres cicles, però és algo que ens acompanya durant tota la vida i, i, i m'agrada molt que la Marilyn ho hagi explicat tan clarament i amb, amb el respecte que es mereix. I bueno, la, la quarta fase, us explico una mica, és la fase lútea, i la fase lútea ja és és la que ve després de l'ovulació, és, bueno, doncs depèn de si l'òvul ha sigut fecundat o no ha sigut fecundat. Si no ha sigut fecundat és mm, ja quan es comença es comencen a sentir com unes breus contraccions, que és quan ja eh, s'està preparant el sistema per, per tenir la regla, per menstruar, per sangrar. I, mm, i en quant a, en quant a emocions, <laughs> quant a símptomes, mmm, són varis. O sigui, tenim doncs, des de retenció de líquidos fins a, fins a eh, hinchació de l'abdomen, nàusees, marejos, eh, és quan ens surta el, el típico granito de la regla, eh, i bueno, jo personalment ho sento molt, molt viu, que és la, la irritabilitat, no? el sentir-te irritable, els canvis d'humor, eh, estàs com més sensible, no? això, lo típico de, ah, que estàs con la regla, no? Pues, pues sí, però que la gent que ho digui, que ho digui amb fundaments i sabent per què ho diu, no? i que no sigui una excusa de, ah, no, és que estàs enfadada, no, aquestes tonteries de sempre, no? estàs enfadada perquè estàs con la regla, o estàs trista perquè estàs con la regla bueno, pot ser, però potser també estic trista per altres coses i això em fa estar més trista, no? Sí, al final que no utilitzem la gent que no entén sobre això perquè tampoc li dona la gana d'entendre, que no ho utilitzi com una excusa per no responsabilitzar-se responsabilitzar de, del que fan a, eh, a altres persones, no? perquè es sentin malament. Llavors, Mm, bueno, pues això, una fase també molt... És una fase una mica dura, depèn de cada dona, també la viu d'una altra manera, no? Però pot ser una fase dura perquè se transmouen moltes coses, hi han reaccions que tens que potser no entens o, o no, estàs, no et sents còmode completament amb això. I, i bueno, ja és això, l'última última fase, on ja ens preparem per sagnar. Després ja començaríem un altre cop amb la primera fase, que seria la fase folicular, que és quan sagnem, així successivament durant tota la tu vida. Tota la tu vida fèrtil, però el que deia, no? Després amb la menopàusia són altres cicles i altres fases, però també també ens influeixen a la vida. Així que res, acabo amb això, mm, perdó per la xapa, però és que volia, volia aprofundir en aquest tema i això, sobretot, agrair a la Marilyn Flow eh, l'àlbum que ha fet, bueno, el, el treball aquest que ha fet de les quatre fases. M'ha encantat, espero que vosaltres també. Espero que us hagi fet una mica de didàctica de, del que és la, el cicle menstrual, que no és només quan tenim la regla, sinó que són quatre fases, com ens com ens afecta, com ho vivim. També us dic, parleu amb les vostres amigues, les vostres parelles, que segurament us explicaran moltes més coses i és un tema molt interessant i si teniu una miqueta d'interès de conèixer com funcionem les dones, doncs aquí al programa us hem explicat una mica, però teniu amigues, teniu companyes, teniu família, parleu-ne d'això perquè és un tema que s'ha de parlar i gràcies per escoltar-me, gràcies al programa, gràcies Isma, gràcies Ricky, molts, molts, molts petonets. Ens veiem la setmana que ve, eh, ja sí en directe. I res, i acabo, i me'n vaig a la feina, a la puta feina, a puto treballar, i em vull morir. <laughs> molts petonets. Us estimo molt. Fantàstica la participació una setmana més de la mestra Sadi, brutal, brutal tota la sèrie de cançons que ens ha anat presentant programa rere programa sobre les diferents fases del cicle menstrual femení de la mà de la Marilyn Flow. Brillant, brillant. Increïble, eh? molt bé. O sigui, no, no, no ha sigut una secció, però per mi ho ha sigut, perquè cada programa era una descoberta de, sí. de coses que no sabíem, super interessant, amb un tema que la veritat és que toca de, de ben a prop a, a la meitat de la població o més i que, i, que, i que rarament es parla. O sigui que molt, molt bona la troballa del tema per part de la Sadid, també de les cançons eh, amb la Marilyn Flow i, i molt, molt contentes de, de tot aquest speech que la veritat és que ha sigut espectacular. Espectacular. Molt ara, bueno, no, ara no sé què, què dir jo. <laughs> bueno, tu t'acomiades tu, jo tu amb l'última de amb... les últimes. La meva última i la última del programa seran els Fosco amb la última O és aquesta O sí, tachada. tachada. Fosco des de Elx, des d'Elche, eh, extret del seu Grieta d'aquest 2024, he triat una cançó que es diu Inèrcia. Molt bé. Doncs ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada vegada que us hi poseu, cada vegada que ens escolteu al Pim Pam Pum, és un plaer estar amb totes vosaltres sempre que ens hi posem. No deixeu de fer-ho, ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa bellugar el programa, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem... I a les xarxes cosa... i pels carrers, salut, salut i, i revolta! revolta! <laughs> Me estoy haciendo un porro mientras siento que no sé de qué carajo voy a escribir. La regla me está a punto de venir. Me pongo como loca a organizar toda la casa preparando la semana para mí. Que sí, que tengo que escribir, pero no tengo ganas ni nada que decir. A rato estoy llorando y de repente no me paro de reír. Me está costando hacer el tema esta semana. ¿Será porque la muerte de mi padre me dejó descolocada? Tuve que parar este proyecto y pirar más dos hermanas. A consolar la mamá nadie lo esperaba. Que se fuera de la noche a la mañana. Me entraron muchos miedos y ansiedad. Lo estoy trabajando, pero no puedo evitar acosconarme de la muerte cuando me pongo a pensar. Que a mi abuela ya no la puedo abrazar. Que mi padre ahora mismo donde está, ojalá el es el lugar donde nos volvamos a encontrar y estás escuchando siendo libres de verdad. No me preguntes que no sé, qué tiene que ver con mi ciclo menstrual. Siento que te este cuento va a no lo sé, la verdad, que esta es la mejor manera de acabar. ¿A quién le importa mi problema? ¿Quién me va a escuchar? Me da igual. Me he dado cuenta cara me siento mejor cuando escribo y lo rapeo. Vivo el presente en cada rima, es mi trofeo. Hoy estoy muriendo para volver a nacer. Hoy me estoy aceptando y me gusta ser mujer. Con mi cambio, mi altibajo, mi forma de ver. Hoy me quiero más calle, siento pena y alegría, pena. Porque se acaba y alegría por tener las cuatro fases expresadas, esta es la mía. Lo siento, sé que a veces soy un poco despistada y me da pereza levantarme de la cama. Pero me levanto y le echo ganas. Tengo un motivo, ese motivo soy yo. Ni el dinero, ni el trabajo, ni yo. Ahora siento que puedo sentir el amor. Veo la belleza cuando subo alrededor. Yo me siento preparado en cuando sea. Solo te pido que mi madre no lo vea. Espero que me lleves a un lugar que no crea. Perdóname. Si tengo miedo en la manía de pensar y hacerme daño pensando que es algo malo casi sea Cuando vengas a por mí tan elegante Me pintaré los labios para besarte Me imagino ese día cada día aunque no quiero llamarte Porque sé que tú decides cuando vienes a buscarme Esta es mi vida, mi miedo, mi ira, mi odio empatía Mi rabia, mi día, mi lloro, mi risa, mi melodía mis decepciones convierto en canciones, volviendo a la vida. Politrama.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!